zawadi ya mwanzo eh ni raha ya dunia na fanaka ya duniani mpaka mwisho wa maisha yako zawadi ya pili inaanzia hapo baada ya kuwa umekufa eh mpaka akhira kuingia peponi hizi ni zawadi mbili ambazo leo insha Allah taala ningependa kuwatangazieni zawadi kama hizi mbili shida zawadi kama hizi mbili eh zina masharti yake lazima yatimie ndipo zawadi hizi mbili wewe Muislamu uzipate asema Allah tabaraka wa taala katika an nahli man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum ahsani ma kanu ya'malun sharti la mwanzo masharti haya matatu eh, yote yanafuatana eh, la mwanzo haliwezi kutengea likawa sawa mpaka liwe la pili la pili haliwezi kuwa sawa mpaka la tatu lipatikane ndipo hizi zawadi mbili muislamu uzipate uzikumbatie ukiwa duniani na vile vile akhira sharti la mwanzo ni amali muislamu kupata fanaka ya duniani eh, na saada hapa duniani na akhira la mwanzo lazima atende mfahamu muislamu na kutenda hapa Allah anasema ni amila eh, kutenda hapa muislam na kusudiwa eh, amalu taa muislamu kufanya amali za kumtii Allah tabaraka wa taala eh? waaufu biahdi Allah idha ahadtum na vile vile kutekeleza ule waahadi wa Allah mliochukua kwa Allah eh siku ile Allah tabaraka wa taala alipofungua bavu wa Adam alayhi rahmatullah eh وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم Allah eh, akatoa kizazi chote cha Adam akakiuliza je mimi si Mola wenu ambaye nastahili kuabudiwa watu wote wakakubali kwa Allah akakula kiapo ya kuwa yeye ni Allah peke yake ambaye anastahili kuabudiwa eh muislam eh katika amali hizi eh, hii amali hii ya kumogopa Allah tabaraka wa taala na kumtakasia yeye ibada ndio nakusudia kwa man amila salihan eh, amal hapa muislamu nakusudiwa na kumtii Allah ikiwemo hii kutomsidikisha Allah tabaraka katika ibada yake waislamu jua ya kuwa amal inaganyika sampuli tatu kuna amal ya mdomo amal ya mdomo ama ulimi ambao ni dhikri fahamu islam qira'atul Qur'an kuna amali muislamu inaambatana na moyo wako ambao ni hubbullah wa niyya ma ila dhalik eh kumpenda Allah tabaraka wa taala kufanya maamrisho yake kwa, kwa kupenda vile Allah alivyokuamrisha vile vile amali nyingine ni viungo Muislamu kuswali, kutoa zaka, kufunga hizi ni amali zote ambazo zinakusudiwa Allah aliposema man amila. Kwa Muislamu al-amal ndio jambo la mwanzo la sharti. Jua Muislamu eh, hakuna amali bora mbele ya Allah tabaraka taala isipokuwa amali ambayo kama utaifanya wewe eh, iwe ni chache lakini iwe inadumu eh wanasema wanazuoni ridwanullahi alaihim eh innal qalila ad-daim afdalu inda Allah tabaraka wa taala min al-kathir amali ambayo kama ni chache lakini inadumu eh kama ni swala yako ni swali ni dhuhri peke yake haina kablia wala baadia lakini inadumu hii amal kwa Allah tabaraka wa taala ni bora kuliko amali zako nyingi ambazo kwamba eh hazidumu eh leo umeswali kesho swali Juma leo umeswali, Juma nyingine upatikani. Wewe Muislam, au umeswali ukinzima yote huko swali isipokuwa ni Juma. Eh, hii si amali bora. Amali bora ni ile Muislam kama anaidumisha. Eh, kama ni swala watu wal khams anaswali zote vizuri. Nifahamu Muislam. Nasema kwa hiyo sharti la mwanzo ni Muislam kufanya amali Upate saada wewe ya dunia kwa kuketi tu mpaka utende amali. Fahamu Muislam. Na amali eh peke yake haiwe ni amali yenye kubaliwa na Allah mpaka iwe ni amalu salih. Sharti la pili. Kwa hiyo amali unayoifanya Muislamu lazima iwe ni amalu salih. Amali njema. Eh amalu salih alladhi wafaqa shari'ati al-Islam وقصد به مرضات الله تبارك وتعالى amali njema haiwi amali njema isipokuwa iwe imeafikia ule mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliouenda nahjuhu wa suluku eh? na vile vile amali hii haiwi njema mpaka vile vile eh? iwe nani kuna ikhlasu niyya amali kama ile ule miefanya kutaka tu Allah tabarak taala akuridhie eh si lengine lolote lile ufanye amali kama ile ili watu wakusikie ili watu wakuone la umfanye amali kama ile ili Allah tabarak taala akuridhie eh, siku ya kiyama kwa hiyo amali haiwi njema mpaka iwe na hivi vipengele viwili ndio maana akasema eh, Fudail bin Ayyad alipoulizwa eh, amali gani ni njema na ni eh, amali njema ni amali gani akasema eh, akhlasuhu wa aswabuhu amali njema ni ambayo kama ina upeo wa ikhlas na amali njema vile vile ni ambayo kama ni amali ambayo kama ni iko sawa watu wakashangaa amali ambayo kama ina upeo wa ikhlas na amali ambayo kama eh, iko sawa ni amali gani akasema kuelezea maneno yake mawili akasema innal amal idha kana khalisan walam yakun sawa walam yakun sawaban lam yuqbal akasema amali eh, kama itakuwa amali kama ile ni khalis umeifanya eh, ili kutaka ridha za Allah tabaraka wa taala eh, sharti la mwanzo liko lakini amali kama ile eh, haikuwa sawa mfahamu muislam amali ile haikubaliwi mfahamu muislam akasema waqila akasema wa in kana sawaban walam yakun khalisan falam yuqbal vile vile amali kama itakuwa ni iko sawa lakini haina ikhlas ndani yake eh vile vile Allah tabarak wa taala amali kama ile haikubali hata yakuna khalisan sawaban paka amali kama ile iwe ni khalis lillahi tabarak wa taala na iwe iwe iko sawa akasema qila ya aba akulizwa ya aba ali eh vipi amali itakuwa khaliswan sawaban itakuwa iko sawa na ikuwe ni ni khalisan akasema al khalis an yakuna lillah amali njema eh ambayo kama ni khalis iwe imefanywa ile amali ili kutaka ridha za Allah tabarak wa taala eh kufanya vile kwa sababu Allah amekuamrisha ufanye eh pasipo kufanya vile Allah atakuadhibu mfano mali dhalik kwa hiyo khalisan imefanywa kutakasiwa nia kwa Allah tabaraka wa taala wasawab na amali iliyo sawa an ala sunna ni amali ambayo kama itakuwa imefuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam eh amali ambayo kama imefanya vile mtume alivyofanya amali kama ile kama ni swala umeswali swala vile mtume alivyoswali kinyume na vile la yukbal minka sala hii sala ulifanya Allah haikubali kwa muislam eh ni muhimu zaidi kuangalia amali ambayo kama naifanya je amali kama hii eh ni khalisan lillah tabaraka wa taala je amali kama hii ni khalisan lillah tabaraka wa taala eh je amali kama hii imefuata sunna na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam sio wingi wa amali fahamu islam hivi vipengele viwili muhimu sana eh kinyume na vile utakuwa unaabudu Allah daiman toka kwenye miaka mitano mpaka na miaka sitini ukienda mbele ya Allah hakuna amali yote aliyokubali Allah tabaraka sababu gani masharti mawili haya ya amali hayakuwa katika amali zako kwa muislam eh Allah ambaye akasema faman kana yarju liqa'a rabbih yoyote kati ya nyinyi ambaye kwamba atakuwa eh, atarajia kuwa bali ana yakini ya kuwa ataenda kukutana na Allah tabaraka wa taala asamishwe mbele ya Allah aujiwe eh, alivyoishi duniani eh falyamal amalan saliha basi nafanye amali njema amali njema eh sharti mbili zipatikane ndani eh wala yushrik ibadati rabbih ahada wala katika amali njema aliyofanya asimshirikishe Allah katika ibada yake kwani shirki muislam eh, ni hatari kubwa sana shirki inabatilisha amali zako zote wala washaraku la habita anhum ma kanu yamalun umefanya amali zako zote miaka 20 kwa sababu ya shirki tu moja amali zote zinabatilika mfahamu muislam wala farqa katika shirki kubwa na shirki ndogo isipokuwa eh shirki ndogo ile amali ambayo kama unaifanya pale pale ndio amali ambayo kama thawabu yake inaondolewa mfahamu muislam lakini shirki kubwa amali zote ulizozifanya jana juzi yote ina ni batil ama shirki ndogo ile amali eh kama muislamu umeswali riyaan watu wakuone kuwa naswali vizuri wewe ile amali inakuwa ni fasid hiyo peke yake nafahamu muislamu kwa muislamu alati muislamu atamshikisha Allah katika ibada zake ujue amehasirika fi dunya wal akhirah jaa fi alkitab alibana alkubra ibn batta eh, ibn batta eh, alipokea ibn batta anasema neno haya kuelezea amalu salih akasema معنى العمل الصالح هو العبادة التي يقصد بها مرضات الله تبارك وتعالى yani ibada ambayo kama inafanywa kukusudiwa ridha za Allah tabaraka wa taala kwa hiyo amali yote ambayo kwamba haijakusudiwa ndani yake eh Allah hiyo amali ndugu yangu inakuwa ni ni fasid kwa muislam ni muhimu kila amali ambayo kama unaifanya ujiulize we mwenyewe nafsi yako eh, ili Allah amali yeye ikubali je hii amali naifanya kwa ajili ya Allah tabarak wa taala ama hii amali naifanya tu kwa sababu ya ada kumeadhiniwa ndio nikaswali eh Ramadhani imefika tunafunga na mimi na swali kila siku msemaji amali yake nifanya natoa sadaka je natoa sadaka sababu pesa yangu zimezidi na labda imekuwa ni ziada natoa eh ama anafanya hii ni ibada natoa fahamu islam kwa muislam lazima aregelea kila amali kama daiman sabahan kana am subuhi jioni kila amali anifanya lazima muislam arudie haya masala mawili kwa ile amali inakuwa ni haba manthura inakuwa ni haina faida kama haina hizi vipengele viwili chingine Allah alisema katika aya eh man amila salihan eh, min dhakarin au untha atakayetenda wema eh, ili kupata hizi zawadi mbili Allah akasema atakayetenda wema eh, awe mume awe awe mke katika wanadamu wa huwa mu'minun nyingine ya tatu eh, na kuwe mu'min fahamu muslim kwa hiyo amali yako muislam mpaka ikubali lazima uwe nani uwe mu'min uwe muislamu fa innal iman huwa at-tasdiqul jazim imani ni kuswadikisha eh wazi bayana kamili kwa uhakika eh ambao kwamba tasdiki hii izae eh al-a'malul jawarih sadiq tasdiki kule kuamini kwako wewe kuzae matunda matunda kama nini ni a'mali salih eh muislamu tukiketo kiamini kwa mimi niamini kuwa Allah ni mmoja peke yake ndiye anastahili kuabudiwa nafahamu Islam na Muhammad ni mtume wake eh ametuletea hii dini ya Kiislamu alafu aketi kwenye kiti sio hivi Uislamu hiyo sio imani nafahamu Islam imani ni kuamini hivi alafu sasa ukete chini kufanya zile amali ambazo kwamba Allah ameziamrisha amali ambazo kwamba Mtume alayhi salatu wasallam amezikokoteza watu wazifanye Islam Islam inaitwa nini hii inaitwa al-iman fahamu islam fala tusamma a'malan salihan illa bil iman amali njema haiitwi amali njema sipo kwa nini kwa imani eh na imani inazidi na kupanda kadri ya amali njema unavyozifanya fahamu islam ukifanya amali njema imani na inapanda ukifanya maasiya imani inashu inashuka kadri inavyoshuka imani ndivyo inavyokuwa mbali na hizi zawadi mbili za Allah tabaraka wa taala kadri imani inavyoshuka eh ndivyo inakuwa mbali na nini na hizi zawadi mbili Allah alizotuahidi kwake tabaraka wa taala asema Hasan al-Basri Mwenyezi Mungu amrehemu laisa al-imanu bitahalli anasema imani eh si kwa upambe eh kumevaa kanzu nzuri tia marashi vizuri ukavaa kofia ndefu nzuri mfano muislamu ukachanua vizuri laisa al-imanu bitahalli imani si kwa mapambo na mavazi mazuri wala bitamanni wala imani si katika matamanio yako eh natamani niwe muumini mimi bwana alafu imani kwa uko nayo no shekh eh al-iman walakinahu ma waqara fil qalbi ma fil qulubi imani iliyozagaa kwenye moyo wa mtu ikatengea kwenye moyo wa mtu wasaddaqahu al-a'mali eh alafu ikazaa matunda ya amali imani imezagaa kwenye moyo wako alafu ile athari ya imani kwenye moyo wako ikazaa amali njema inaitwa imani kinyume na vile umeamini ukaketi sio imani umetenda bila imani sio imani inafahamu muislam kwa muislam lazima al-iman iwe imezagaa kwenye moyo wako umeamini vile vipengele sita al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa jamil akhir wa al-qadari khairi wa sharri alafu a'mal zikafuatia baada ya pale asema hasan faman qala hasanan wa amila ghayra salihin radda Allahu alayhi qawlahu atakayesema eh atakayesema maneno mazuri atakayesema maneno ma, mazuri eh alafu akatenda yasiokuwa mazuri Allah anamregeshea amali yake mfahamu muislam waman qala hasanan Allahu al-amal rafa'ahu al-amal fa muslim atakayetenda mema eh atakesema wema alafu akatenda amali njema ila amali njema humrufaisha daraja mbele ya Allah tabaraka wa taala imani ikazidi na akawa na cheo mbele ya Allah tabaraka wa taala mfahamu islam eh dhalika bi anna Allah yaqul kwa sababu Allah anasema ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wa Allah amali eh qaul ilayhi yas'adu kalimu tayyib eh maneno mazuri yanapanda kwa Allah tabaraka wa taala na Allah anayapokea amali anayalipa amali njema wal amalu salih yarfa'u na amali njema zinampa mtaraja mbele ya Allah tabarak wa taala kwa muislam amali njema shati la mwanzo amali shati la pili amali iwe njema shati la tatu ni imani yote haya hayaendi mpaka yawe yamebatanishwa la mwanzo la pili la tatu kinyume na vile hii zawadi ya mbele ambayo Allah yuko karibu kuitaja hasoipata tumwombeni Allah tabaraka wa taala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون دوغو اسلام نوصيني wasieni mara ya pili eh, juu الله تبارك وتعالى حكونا سفينه eh, wala hakuna kipando kitakachokokoa wewe na Allah tabaraka wa taala isipokuwa kipando hichi cha uchaji wa Allah tabaraka wa taala na muislam saada na fanaka ya hapa duniani kaburini na mbele ya Allah tabaraka wa taala yote imekusanywa katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala kwa hakuna maandalizi bora eh, ambayo utayafanya wewe ya kufae hapa duniani na ukiwa pale kaburini umelazwa kwa ujiwezi na mbele ya Allah ukiwa huna mtetezi isipokuwa kwa kumcha Allah tabaraka wa taala kipunde wasia wangu mara ya pili ndugu waislamu zawadi Allah tabaraka wa taala aliyoandaa kwa mja ambaye kwamba atajapatanisha na, na haya masharti matatu eh mja atakayetenda eh atakayetenda mema alafu akamwamini Allah tabaraka wa taala faman jamaa hadhihi alkhisal thalatha Allah anasema fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba tutampatia maisha mazuri hii ni zawadi ya mwanzo eh asema imamu tabari eh, katika tafsiri yake akielezea maisha mema japo yako vipi vipi eh, haya maisha mema Allah anayowataja hapa yako vipi eh, akasema akwali nyingi miongoni mwa akwali anasema asema hiya saada eh, na hii ni kauli ibn Abbas aliposema hiya saada eh, maisha haya duniani ni fanaka kila jambo eh, kuna raha kwa duniani ya kuwa kila jambo unalolifanya basi linafanaka ndani yake kuna raha zaidi ya muislamu kama ni kazi unayofanya Allah ametia fanaka kama ni biashara unayofanya Allah ametia fanaka kama ni ibada unayofanya Allah ametia fanaka ibada kama ile kuna wema na uzuri wa maisha zaidi ya muislamu ya kuwa kila jambo unalofanya Allah amelafiki ya kuwa jema eh, hii ni zawadi ya mwanzo anakupatia vile vile akasema kwenye kauli ya Jaafar as-Sadiq hiya ma'rifatun billah eh, ni kumjua Allah tabaraka wa taala eh, bali ni maarifa ambayo kwamba Allah anakupatia wewe mfahamu muslim maarifa kama yale wasidqul makami baina yadi Allah eh, na vile vile kuwa nafanya amali zako zote kujua ya kuwa mimi hakika ipo siku ndasamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa amali zako zote unazifanya lakini zinaenda na mfumo unalipima je ili mbele ya Allah tutakuwa pendeza je ili mbele ya Allah takuwa linitiki tapata thawabu mbele ya Allah maisha yako yote unaishi katika taa kumwabudu Allah ukianga kujua kuwa ipo siku nitakuwa mbele ya Allah nihudiwe kwa hiyo kila wakati kwenye nini kwenye khair kila wakati kwenye kwenye sawa kila wakati kwenye nini uko kwenye sawabu kwa hiyo hii ni zawadi ya maisha mema ya duniani asema الاستغناء عن الخلق وقيل الاستغناء عن الخلق والافتقار الى الحق فهم مسلم الى الحق مسلم kutosheka na waja wa Allah tabaraka wa taala ya kuwa una hada na waja wa Allah tabarak wa taala eh kile kichache Allah chokupatia eh Allah mpatia qanaa ni kidogo lakini unakiwa ni kingi kinatosheza kila mahali eh kama ni ni fees ni nini kila ni kidogo lakini kila mahali kinatosheka na kile kila kazi unafanya unatosheka shaka kuna fanaka Sheikh Muislamu zaidi ya duniani eh kulikuwa ni akupatie mahali lakini huwa haitoshi amwal nyingi lakini ni mgonjwa kile ukicha na amali pia haitoshi kutibu wewe mwenyewe shekhe shekhe ni hasara hii lakini ndogo ile Allah amekupatia ya kuwa una haja na mja mwingine akusaidie la wewe wako ni Allah tabarak wa taala nafahamu eh vile vile wal ila alhaq inakujifakirisha mbele ya Allah tadhallula lahu bil ibada eh kumtakasia Allah tabarak wa taala peke yake ibada nifahamu islam hii yote ni zawadi za maisha mema hapa duniani ya kuwa wewe umetosheka umekinai na dunia huna haja na dunia muislamu maisha yako yote yanakuwa yanaenda vizuri kwa wepesi bila ya shida yote lengine asema aridha bil qada eh zawadi nyingine Allah kupatia hapa duniani kuwa unaridhia kila ambacho kwamba Allah amekuandikia mfano muislamu ajaba li amri al mu'min tunasema ajabu mno ya mja eh, na mambo ya mu'mini mambo yake kulluhu khair masala mu'mini yote ni khair shida ikimkumba anasubiri inakuwa ni khairi kwake fahamu islam eh wema akipata wema na mazuri akija khairi ikimpata eh anashukuru inakuwa ni khairi kwake kwa muislam eh zawadi inakuwa kila wakati kwenye khairi aidha ni shar kwenye khairi ni khairi kwenye bado kwenye kwenye khairi ya Allah tabarak wa taala hii ni zawadi Allah anakupatia kwa maisha yako maisha yanakuwa ni mema shekhi. unaishi vizuri bali wengine wamesema ya kuwa maisha mema duniani hayawi mema mpaka kuhakikishiwa kuwa utaingia wapi peponi kwa Allah tabarak wa taala fahamu islam kwa hiyo yote ni zawadi nakupatia unaishi lakini unajua mimi eh biidhnillah tabarak wa taala tikiti ya kwenda peponi kwa Allah niko nayo ni Allah anyafikie kwenye amali zangu peke yake unafahamu islam hii ni zawadi hapa duniani ama zawadi nayo piki kutoka pale kwenda akhirat eh Allah anasema wala najziyannahum fil akhirat eh baada kwa tunapatia haya mema yote duniani kule akhirah sasa tutamlipa wala najziyannahum ajrahum ujira wake bi ahsani ma kanu yamalun kwa mazuri zaidi ya yale kwa duniani kwa muislamu hii ni tele yani hii, hii ya dunia hii ni just kama kionjo tu lakini yenyewe Allah anasema ni akhira ahsani ma kanu yamalun asema imamu Saidi kuelezea maneno kama haya ay eh, ahsani makanu ya malun ubora na uzuri wa mema ya akhira eh min asnafi ladhat katika sampuli sampuli za ladha na, eh, na matamanio na uzuri eh mimma la ainu ra'at eh mambo mazuri ambayo kwamba hakuna jicho eh, lishawahi kuona mazuri yale fa muislam ni mazuri yaliyo jambo kama wewe hakuna jicho lishawahi na mazuri kama yale wewe unaenda kuyakumba mbele ya Allah tabarak mazuri kama yale ma la ainun ra'at sawa wala udhunun sami'at wala mazuri yale ambayo kama unaenda kuyaona mbele ya Allah wewe hakuna sikio lishaye kusikia mazuri kama yale wala jicho shay kuona wala khatara ala qalbi basharin eh? wala mazuri yale peponi kwa Allah utakenda kuyaona wewe hakuna mtu ashaye kufikiria kwenye moyo wake eh alafu yale mafikiri yake yale yakawa sawa sana yale mazuri mtakuwa unayoona kule akhira wewe hakuna mtu shaye kuwaza ya kuwa akhira iko hivi iko hivi alafu iwe sawa na atakayoona wewe mbele ya akhira mbele ya Allah tabaraka taala bila shaka haya ni mazuri mno haya ni mazuri yasiyo na mfano haya ni mazuri yasiyo na kifani mbele ya Allah tabaraka taala muislam hizi ni zawadi mbili Allah anakupatia zawadi mbili kama hizi eh, asema ibn Sa'id vile vile asema Sa'id fayutihi Allah Allah anampatia hizi zawadi mbili fi dunia katika dunia fi dunia hasana wa fil akhirati hasana Allah anampatia mema ya dunia na vile vile mema ya nini ya akhira Allah anamkusanyia mema yote haya mawili yote kwa kufanya amali njema kwa kumuogopa Allah tabaraka wa taala kuwa na imani sadiq mbele ya Allah tabaraka wa taala tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie eh min alladhina yastami'una alqawla fatabiuna ahsana ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعلنا هداة المهتدين وارجعنا ضالة المضلين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم